Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dobro. Sljedeći po 14 Uh, e, munker, uh, hadis el munker, munker hadis. Vi znate kod nas da munker, munker znači uh, ovaj, suprotnom maruf. Maruf, ovaj, vi, uh, vi znate ono terminologiju, ono, naređivanje, uh, eh, emr uh, eh, bil marufa nehyan al munkar naređivanje marufa i uh, zabranjivanje munkera zanimljiva ovdje stvar da je, da je u šerijetu nazvano naređivanje dobri djela maruf se misli dobra djela da to naziva se maruf maruf znači stvar bukvalno poznato naređivanje ono što je poznato a munker znači nešto strano nepoznato a u stvari misli se na haram zabranjivanje munkera mi kažemo neka o, radi munker neki. Munker znači radi nešto što je haram. u šerijatu znači termin za zabranje stvari zove se e, strano, munker, nepoznato. Ovo je zanimljiva stvar da o tome Ibn Ređbe govorio, ako se sjećate kad smo komentarsali 42 nevija hadisa, da je Ibn Ređbe tu spomenuo ovaj, da je zanimljiva tu stvar da je znači, e, u šerijatu e, potvrđuje se to, e, potvrđuje se da ljudsko srce poznaje ono poznaje dobra djela i raspoznaje zdravo ljudsko srce raspoznaje dobra djela i maru i to poznata smo dobra djela ni ni eh, ni stran za razgo od loših djela zli djela zabranjeni djela naziva se munkir nepoznata strana zdravo ljudsko prirodi eh, znači loša djela on bi ona su ogavna odvratna ružna dok su dobra djela mu eh, bliska prisna i osjeća se lijepo sa njima A to su stvar, stvar se vraća naravno na zdravu ljudsku prirodu. Naravno, kad u praksi nađemo da neko, da neko ovaj, da, da su nekom draga i poznata loša djela zabranjena, znači da on ima devijaciju u svojoj prirodi. A to se kad se dešava, kad osoba se od malena odgoji nakaradno. Uh, recimo odvoji se recimo na zapad, odvoji se nekom sistemu, ovom školskom, komunističkom i on stvari naopako uči. I ako on stvari naopako uči, naravno kad naraste, počne da uči šarijat islam, on vaga ono što on ima prijetodu u svojoj psihi. Znači, osobe koje se vrati islam, šest kod nas dešava, brat se kaže vratio, smaška je vratio se 30. godine islam, 25. A on 25. godine prošlo živo, nije on bio, nije on na, na desima bio. Znači, 20 godine, 25. godine on živio s ljudima, ima iskustvo određeno, naučio nešto. I onda dođe uči šerijat. I onda čita nešto, zabranjeno. U, ka što ovo zabranjeno? Na, no, me baš kao fino, što će biti zabranjeno? Pa da to što je bolestan, tebe na, nenormalno. On šmaga na haram jer je bolestan. Ka meni ovo nekako, na, nije nikako logično naš. No, a ono što je naređeno, što treba tu vrijedu, nego tog znaš kao, ko će to sad, juba, na, ovo ne stvarno, ovaj. Kaže, sve ono što je, kaže, najljepši, kaže, Islam zabranio. Ono, što no, drži, kao nekako Islam zabranio. A to kad je njegov bolir, da nije normalno, zato što godna dana bio nakaradan. Bio, znači, nakaradno odgojen i sad došao jedan put uči i on vaga onim svojim vagom koju ima. Pogrešno vagom. I tako pristupa tome. Ovo govorim nakon iz razlike da, mi, ova, da, da, da razumijeli te ljude. Da bi razumijeli te ljude, što, što dolaze u takvu situaciju? Zato što je znači, pogrešno bio odgoja, odgajan dugo vremena. I kad dođe izučava islam šerijat, e sad, e, sad dođe ima druga pojenta, njemu treba, tako osoba, treba godina da on malo da, da naduži sebe, malo. Da, da sazri, da on, znači treba prvo 5-10 godina se on navikne malo, da se navikne da je haram, haram, da je dobro djelo, da je to u redu, da osjeća da zadovoljstvo, ljepotu u tome, sad treba vremena da prođe u tome, ko što bilo vremena što je nakaradno radi sve naopako. I sad, a sve to mi kao, eto, kao neki dajem, treba to razumjeti. Ne da kažemo ovaj, ko, ko što ima, ima neki braći, ono, tim kao, ja vam kao objasnio, haram, ovo, kao, no, no, i dalje kad ne, ja vam njemu odmah kad skratio, nije tu šta kao, haram je jasan kad kod nam, šta ti iskratio, alo, gdje si ti bio ba? Gdje si ti bio 20 godina i ti si tamara, tumaro i došlo ti kad, došao tobe u rede, sad kad ti došao tobe, kogod neće tobe kad to sjeckaš, nije tu šta. Znači, ja njega čekam 10 godina, ja kad čita život da njega čekam ko si ti bolan? Ko si ti mjerilo nečeg? Ovdje je point, ovaj, pojenta u tome, znači da ovu stvar ako ne razumije, upašimo probleme u praksi. Zašto ćemo upati probleme? Evo naši roditelj, malo. Tito je odgajao 40 godina. Bratstvo, jedinstvo, maramica, crvena kapica i <laughs> ljubav, ovo ono, eto, islam, kamen, tamni vilaje, Turci, znači oni mrze, najviše bošnjaci bili za Turske. Tako je učili Ivo Andrić i ostala ekipa. I šta što ti sad očekaju, sad, sad se on treba vratiti namaz. Ona ko klanja, on je Allah, ekber čelo ga poljubiš. Pa šta, znam se šta je u njegove, znači šta je u njegove glavi, znam, koje on knjige čitao, na čemu se on nadahnjivao, to je zaista bela. I sad to sve treba preukrenuti, znači on mora imati stvarno jako psiho, jako srce, ljuba prema istini, da kažemo, to, to je bilo doba džehla, neznanja, sad se vraćam, vjeri gotovo, to ne može svako. Oni mjere na osnovu ono što su učili za vrijeme Tite. To je njima mjerilo života, ne znam drugo, ništa. A onda imamo i drugu kategoriju, ovi što su bili džahli, totalno što su prihvatili kufr, otpadnici. Ono to je otpadništvo, nešto drugo. Rodila ga matera u dimijama, rodila ga roditelji, muslimani, on, on narastu džuturm, narastu otpadnik. Eh, a imamo drugi ovi što su bili u Izeu, što su klanjali. I kaže, nas je Mevlud, održao islam. Ne da, sad ima da pogine za Melud. Što? Zato što on za, ono, za 30 godina sam za Melud znao. Ništa nije drugo, ima Ajvatovicu Melud. To mu je bio islam. I sad dođe ovi neki novi dječurlja i kaže to je haram, to je notarija. Znači, treba njegovom silu stvarno shvatiti, to je za njeg šok. E, to je šok. Još, e, meni saudijski islam donosiš. Oni kralji tamo, oni, oni suknjama, vode haljnama. Ni, oni, ja, on nama. Pa što su neke paralele u glavi koje, znači, to, to je, znači, treba te ljudi razumijeti. To, znači, s osmijom, sjez kandidat, popijom kafu, bolam, gdje ti klanjaj didova, kako znaš, koji još mezeb, sam klanjaj. I polako, znači, on mora sazdjeti, bolam, treba to vremena. Nije svako da ima snage da čeka, kao da, da to malo prelistavam, bolam. Pošamaraj to što nije bilo u redu, hajmo dalje gotovo. Ne, štimen znači, dida tu titu i slike titinu. Znači, tu čovjek tamo živio. I dan danas imate ljudi. Klanja ima titnu sliku u kući. To su neki simboli njegove koje ne može lako preboliti. E, ovo nam sad govori o tome da, da ovdje znači, ima taj moment da moram razumjeti, a, a vraća se na ovo ovdje, ja sam malo skrenuo s ove teme, vraća se na to znači, da je njegova priroda iskrivljena. Znači, nije mu zdrava ljudska priroda, nije odgajan kako treba. I sad njemu treba vremena da se vrati u vinklo, da se vrati u normalu. Ovaj, za raz, recimo, nek će reći, pa dobro, kako su ashabi, jel? Dobro, ashabi su, znači, počela objava, bili su u 40. godinama, čim su shvatili da je poz... oni koji su privatni, nisu su tad, i tad privatni, nisu vi. I znate kako su mušici ponašali, najbliža rodbila poslanika sa nam. Ali kad su znači, otvorili svoje srce da hoće prihvati istinu, sve što dođe od islama, prihvataju selam aliku. To je najzdraviji pristup islamu. tako rade konvertiti. Zato se ja volim ono zezak, kažem, znaš, kad, ono, kad neko hoće ono, hoće ženiti neko ženiti konvertitkinju, ona sve živo prihvatava. Šta god ukaže islamu, neko tu je li islam, jesi islam više ženstvo, jel od islama, jesu više ženstvo u redu. Ovo, ono, sve, sve živo privata, takvi su. Jer one, on su bili u džel. Ispoznali da je islam istina hak. I sve što dođe islama, za nje je to u redu. Ne znam šta je. I to, to je zdravo, to je zdravo, to je zaista zdravo, to je normalno. Međutim, to ovi naši Arapi znaju iskoristiti, iz Tunisa, iz Alžira, što idu u Evropu. Prebacuju se tamo. Da ožene kovartitkinje. Izgledom su oni fini, simpatični, lijepi. Njemu trebaju papiri, a one naivne konvertitkinje, u gornji su praksi, zaista ima problema, razvod ovog tipa. Živi ona sa njim 50 godina, on je ugruha ko vola u kupcu. Ubije. Udara je. I on njemu objasnio da od islama da utuče žene. I ona to privatila. A ima i dokaz, šta? Pa koranski, ajte. Ne poslušna. Ona malo kog ženskog, kog žensko pogriješi, on iz utuče, iz udara. I tako, dok ne naleti na neko, kaže, pa nije to baš tako, jel? Ne treba to baš toliko udarati, jel? Halo. I dok dođe ona da iskopa, dok ona dođe, treba joj vremena da skonta da on to što radi, to veze nema s islamom. Da on ju iskoristava, da potrebljava. A što je ona upala u tu stvar? Zato što ona, znači, sve što sazna od islama, to je za nju islam. Žena je niže biće, ženu treba gruhat, je li islama, je islama, udri. Znači, I ta, znači, naj, naivno iz te, iz te dobrote svoje privade. oni su zaista u praksi toliko i raširili na ta stvar. Ali ta karakteristika kod njih, znači isto kufra prihvat islam, znači sve što dođe islama, automatski prihvat. A to je, a to je specifično kod nas, u našim redovima, mislim ovim omladni. Omlad bude određeno vremeno ovaj, džahilijetu, ne drži se nikako vjere i sad vrati se vjeri. I ono sve što saznao da od vjeri, nasuju da prihvati, da primijeni u praksi. I to je posljedna stvar. Jako je to pozitivna stvar u smislu da, da rašisi sa sobom. Znači, prošlo smo, nije bilo u redu, sad treba otvoriti novu strancu, saznaš nešto, samo pojenti na koga će naleti, na kojih daju, ako naleti normalno daju, privaće ono što u redu, ako naleti tamo da je osnova da ujutro odmah potekvir nekog, to je druga stvar, znači ode, ode u drugu devijaciju znači zavisi na koga naleti. A to je dobra stvar. U, u, I zato ovaj kod omladine zato je normalno u našim redom glavnom omladna prihvata, djevojka omladna. Oni automatski prihvata, je brada, sve to ide. Zato što znači on on je rašio s tim stvarima. Bio je jedno vrijeme u mraku, saznao da islam istina, ha, pogodloga vidi i onda to prihvata ide. Dok oni što su ne, onaj, od malena nešto imali od islama, onda njima je teško, jako teško. Porodcima gdje, su, gdje imamo ove stare muslimane, tradicionalne, tu ne ide, ne kažemo hožinski, znači ovo je tradicionalno, znači ne ide to tako, ne možeš ti tako, lako, nema to dokaza u ono, Jez Dido i Nana bili, oni bili da, kufr, da lat nisu, ne možeš tako, znači to su borbe velike, to su bitke. Ova, ali sve te stvari mi moramo razumjeti. Mi živimo tim stvarima, komuniciramo s tim ljudima, ako to ne razumijemo, znači onda mi dodatno još dodamo problema u komunikaciji s tim ljudima. Ako te stvari ne razumijemo, da su ljudi prolazi kroz, znači njihova ljudska ličnost, njihova komunikacija, njihovo razumijevanje stvarnosti, prolazi kroz određene faze, na nečemu je izgrađeno. I kad se tu napravi greška, posljedica budi naravno ona negativna i čak odvede i ono koji se prihvatio vjeruje da se curikne nazad. Ovaj, ja tu eto, s vremena vrijeme stalno govorim te stvari da bi, da bi, ovaj, da bi, se, da bi mi razumijeli u stvari zašto se to nama dešava tako, zašto prolazimo kroz takva stanja, ti promjeniva. Mi vidimo da stvar promjenjive. Ljudsko srce, kalb, Nije nazvano kalbom bez veze, znači. Kalebe je kalibu što je prevrtljivo. Sad vako, sad onako. Da, da srce ljudsko bude čvrsto na jednom, znači nije to ma, lahka stvar. Da bude čvrsto na istini, na kojoj treba, na pravom putu, kojem treba da bude čvrsto. Nego je prevrtljivo. Prevrtljivo kako mu ko priđe, šta mu ko predstavi. Da je, da je istina, da je hap, da je tumačenje, vjeri i tome slično. Dobro. Ovo smo govorili, izašli iz teme kod ove riječi Munker munker hadisa, vrsta munker hadisa, kaže ma infere da ravi ad daif bihi. Znači imamo lanac prenosilaca, da se vratimo ovdje na ovu temu. Imamo lanac prenosilaca, u tom lancu prenosilaca imamo raviju koji je daif. I onda još rajeva daif i ono doda, on nešto dođe s nečim u hadisu što nemaju ovi drugi, što, što u drugim rivajatima nije došlo dođe s, nečim, eh, s, nekim, s nekim dodatkom. I onda se, eh, onda se tretira, znači, onda se tretira eh, to sa čime je on došao. Sa čime on došao, što je dodao, znači može biti kompletan hadis, može biti kompletan hadis što je došao, a može biti dijelovi hadisa sa kojim on dođe, niko drugi, znači u istoj temi, u istom hadisu nije došao s time. A on se, kudi je on daje, kod dođe s nečim novim, kod niko drugi nije došao. Znači to dodaje, a prijedno bilo šaz, šta? Znači, on je pouzdan ravija. Međutim, doda nešto što pouzdani ravija nisu od njeg donijeli, u hadisu spomenuli. A ovdje imamo slab ravija i doda nešto što, što drugi pouzdani nisu došli. I onda to dodatni belaj, znači to munker radi, znači vidi se to, znači dodatno, znači e, povećava slabost tog hadisa. I naravno, nema sumnje da onda munker, da je, e, da je, da je na većoj slabosti o hadisa koji je šad. Idu nasav kaže وَقَدْ يُعَدُّ مُفْرَدُ uh, saduki munkara. <clears throat> kaže, smatra se, kaže, nekad, da kaže, neki saduk, to je, to je ovaj, ravija koji, koji može se digna stepim dobrog hadisa, da se prihvata od nekog hadisa. Međutim, on se izvoji sa nečim. I onda se tretira i taj njegov, njegov, ono sa čime se on izvojio, sa čime došao munkerom, hadis, hadis koji je munker. Dobro. E, dalje, hadis garib, 15. 15 garib. E, garib hadis, garib znači stvar strana. Vi znate na kod nas riječ guraba. Beda je islamu gariba, ovo se je udo gariba. Počeo je kao stranac islam i vraća se kao stranac. Fetuba li guraba, blago strancima, hadis bilježi muslimu svom sahiju. Garib stran. Šta znači stran? Stran znači doš, uh, uh, imamo čak hadijske zbirke kojima su, uh, kojima su napisane hadise garibi. Hadisi koji su neobični u stvari, nisu poznati hadisi. Kome nisu poznati? Nama, nama nisu poznati nikako hadisne. Mislim, nisu u Lemi poznati. Nije u Lemi poznati hadise, nisu poznati hadijskim zbirkama. Znači, ni u hadijskim zbirkama, u Lemi učenjaka hadisa koji su kupljali hadisa, nema ti hadisa. Nego vam neko se tam negdje izdvoji sakupio negdje, negdje neko neko pričao pa je zabilježeno zapisano. I bude da je, da je to da je stran hadis, neobičan, nikoga nije od ovih poznati učenjaka, o poznatim knjigama, o poznatim hadisa nije spomenuo. U poznatim hadiskim zbirkama. Nego tamo nekim li, zato kažemo ovdje, znači, kad nam dođe neki hadis, o, kod nas, pogotovo naše seke, ono, kad prenosi hadise, ono, znači, kao, ja, o srcu, nešto o srcu, ovom, ono, tako. I ono, prenose kao malo, ono, imam, kad volim ja ono da mi imam povećan, znači. I ti ne trebaš plaho da ideš. Sam vidi, ovaj, vidi ovaj izvor. Obično ne spominju izvor. Ovaj, ja, El Hadis. Kad spomine, <laughs> kad spomine doli izvor, ti gledaj ono, mi smo mi toliko, ovaj, toliko neobrazovani, toliko glupi. Znamo otprilike nekih deset zbirka Hadiske, je tako? ili u Buhari, ili Muslime, Budaudi, Tirmiziju, e, Ibn Mađeo, ovaj, Nesai, ili Muslim imam Ahmeda Ebu Jala, ovaj, kod Behekija, kod Hakema, ovaj, Ibn Hibana, i tako da te neke poznatije zbirke. Ona dođe neki tamo, ono, kar izvor, kar El Firdaus, tamo ne može pročitati ono, ono, ono, riječ, nešto. Ne možeš pročitati jednom, jednom cugu, ono, a te riječ, kao nek izvor je tu negdje, znači. To ti odmah, odmah ti je šare, znači, onaj, ovaj, odmah ti šalje tu stvar slaba. Nemoguće da nešto tako, još pogotovo srce Paravić, on mate ono pogodi, na prva rečenica ti u srce pogodi. Znači, to, onaj, pogotovo slatko reći ve riječi. Tak, takim stilom nije poslan, nisam napisao. Zato učenjac spomenuo tu stvar da onaj ko se puno druži s hadisom, ovaj koji čitava hadis, on lako prepoznati te hadise i koji su slabi i koji su ovaj koji su izmišljeni pogotovo što je, jer navikne na, na riječi poslanika sam sam. Kad dođe neki drugo, neke, neke druge riječi, nešto u stilu, filo, ili neka filozofska ono, palamuđenje, pametovanje, neke izreke tamo nešto, ili vam nešto ono, ona, na temu, ono, ono, ono srce, ono, ako nešto ovo, ako nešto ono, tamo vam, ko je ovaj, on je ona. da. vidiš da to nije, to nije to, nije to, nije to stil pričanja poslanika sam sam. I o tom spisao će, znači, Ibn Haim pogotovo, znači, jedan, jedan zna kako, znači, učena osoba koja se bavi hadisom godnama, onda odmah, on, čim počita ta neki hadis, odmah skonta da je to ovaj, da, da je to batr, znači da je to izmišljotna, najmanju ruku jako slab ili, ili izmišljen. A, a drugi šare, to ono što kaže malo, znači pogledaš izvor dola, ako je neka nepoznata tam neka knjiga, ne znaš uopće, je hadijska, je to hadiska zbirka, ali to neko tam pisao neke lahije i nešto, kas ide. Znači, znači to ukazuje, odmah šare da to, da to nije u redu. E, garib stran hadis kaže didul mešhur, suprotno mešhur poznatom hadisu, poznatom znači rasprostranjenom, e, rasprostranjen među ljudima, raširen hadis među ljudima. Kaže, tareten terđu uh, uh, garabetuhu ilel metnu, a tareten na senet. Uh, uh, garabetu, znači to što je strano u tom hadisu. Uh, kaže, nekad se vraća na tekst hadisa, a nekad se vraća na sened hadisa. Od nas obično mi ono, kod nas obično onaj, mi ono što razumijemo i znamo, to je da sača na tekst. Međutim, stručnjaci u hadisu ovaj, i prepoznaju tu kad kad je i umetnu senedu. Mi ne možemo razpoznati da na bude neki sened stran, kad ne znamo pet hadisa nam vrati, tako, sa senedom. Nema šta bi stran, sve nam je strano. Tako. <clears throat> Dobro. Kaže, garib sadekun ala ma sahha wa ala ma lam je Znači, garib hadis može se odnositi i na, na ono što je vjerodostojno i ono što nije vjerodostojno hadisa. Znači, može biti nekad garib hadis, a bude vjerodostojan. Kako znamo da je vjerodostojan? Pa dođe Buhari u muslimu, dođe poznatim zbirkama, ocjeni učenjaka, poznati nama učenjakama hadisa da je vjerodostojan. On je garib stran, u čemu je stran? Znači, nije prenesen u, u poznatim zbirkama, nije prenesen puno rivajeta, ovaj uh, vi znate koji koji je klasičan primjer garib hadisa i nam la mal binjat mi ga to je prvi hadis koji naučimo najdraži nam hadis najlakši nam hadis iz za na arapskom i na bosanskom al hadis garib što je garib pa zato što čet, četvorica prvi ravija od Omera radijallahu pa nadalje prenose samo oni lanac prenosi od Omera Tabin, od Kibaru Tabina, od njega srednji Tabin, ovaj mlađi Tabin, svi prenose od Omera Delno. Niko drugi, ne prenose, samo jednom tom lancu prenose lancu. I tek onda od četvrtog ravije prenosi skupina. Sad neobično to, kako to niko nije čuo drugi ovaj, bio na hudbi kod Omera, samo ovaj jedna čuo ravija. A tam bilo ljudi, ljudi. Pa onda, hajde od ovog, dobro, hajde ovaj do Omera. Sad i ovaj prenio, niko drugi, samo onaj njegov učenik tamo, on čuo. Ajde to, e i ovaj četvrti, sam on nikod nije drugi. E, I naravno da je to sa strane ove nauke, sa strane ove oblasti hadisa, to je malo neobična je ta stvar. To je neobična stvar. Zato su Hanefije poznat potom, kod Hanefija kad dođe ovako, ne vizam za ovaj hadis, ne malo benejat, nego drugi hadisi, kad dođe da je stran hadis, da nije raširen, čak vjerodostojan, on ne radi po njemu. A vezani, kaže, za mesele, bimate umu bihil belva. A mesele kaže u kojima je ovaj e, te umu bihe belva znači ovaj gdje gdje ovaj takvo stanje jako raširen među ljudima vezano za abdest za hajsko žene neki neki detalji toga uh, abdest se stalno ponavlja uh, hajz haza ko žena bila jako prisutne i sad dođe neki hadis i on se prenese samo jednom rivajetu niko drugi nije prenio samo taj ta žena ta ka nemoguće to ta stanje, ta okolnost, toliko se ponavlja u životu ashaba, da ne mogući sam jedan čovjek tu živu za to. Ovaj, Zanimljiv je tu primjer, ona bismila, što smo govorili. Izgovaranje bismile prije abdesta. Mi znamo, ono, obično naučimo da je to u namenju ruku ili sunet, ili da je vađib. A stvar ispravno da svi hadisi, potom mi kad kaže imam amen, sve su hadisi slabi, odnosno da je to munker hadis. Što munker? Pa ni u jednom hadisu, pazite, toliko vas haba je prenoslo, u gredosnim hadismu, u harim muslima, toliko vas haba je prenoslo e, opis kako je poslanik sana abdestio. I niko od ashaba nije rekao da je početkom hadisa rekao bismillah. Nego svi kažu oprvo bi ruke, pa bi krenuo, pa bi usta i nos, tako da. Niko nije rekao da je bismillah. I onda dođe bismillah u, u, od slabih ravija u jako slabim zbirkama, u slabim lancima prenoslaca. Jako slabi, ne obično slabim. Iako ima više to je jako neobično sad. Šta je tu neobično? Pa abdestili su stalno, pet puta na dan. S poslanikom sam bila shaba koliko hoćete. Stalno su pratili, uzimali njegove kap i vode kad u radi bereketa. Znači, pomagali mu da abdesti, bili uz njeg stalno. Abdesti je stalno. Sad niko nije prenio da rekao bismillah na glas, u redosom hadisu. jako neobična stvar. Što kaže u stvari da jako slabo slabost toga. Da nije moglo doći ni nijednom ono, na, na guranje slabog hadisa, da bude makar dobar na guranje. Jel? Ovaj, I što ukazuje, tako, zato ima Mahmed kao stručnjak u hadisu, kaže da su tu hadisi. Potonji učenjac, kada radi ima više rivajte, pa hajde ono, ovaj, a ima Buharija na tom mjestu gdje treba bismila za, za abdes, spomni hadis, gdje se spomni bismila šta? Prije intimnog odnosa. Dokazuje se hadisom izgovaranje bismile, one dove prije intimnog odnosa, na mjestu da se izgovori, da je mu stehab izgovori bismilu u abdestu. Sime dokazi, da ima drugo dokaza, da ima, da ima Buhari makar nešto slabo. Da uh, talihan, malihan kaže, nije to rekao. Što kaže na veliku slabost toga. Dobro, to ovdje, ovdje malo proširimo što pričamo o garib stranom hadisu. Koji? Ovo je garib, pričamo garib. Ovo kaže, o teferdu je kunu, uh, Eh, lima infere de bihi ravi isnade metna kaže, eh, izdvojenost, izdvojenost biva, kaže, eh, sa te strane što se ravija izdvoji, znači u lancu prenosilaca ili u tekstu hadisa. wa yakun lima tafarrada bihi an šejihin ma'in. A može, kaže, da bude teferu izdvojenost, odnosno zašto je hadis stran, da se on izdvoji od svoga određenog nekog šejha. Znači, neki šejh ima svoje učenike, šejh mu ima svoje učenike poznati učenik koji su prenosio njih hadis. I onda ovaj većina tim uh, njegovih učenika otprilike znaju skoro sve hadise njegovi, prenosi, zapisao su njegove hadise. I dođe jedan, jedan od njegovih učenika i prenese neki tam hadis, izdvoji se on nečemu samo. Znači, izdvoji se, skruo se, izdvoji sa nečim što niko od ovih nije rekao. A što niko nije tu rekao, niko, niko nije taj sličan hadis prenosio, niko drugi od, od, od, od drugih šehova mu hadisa kud se on izdvojio svog šeha, kud se, kud se, šeha izdvojilo, kud se izdvojilo kompleta, uopšte takav hadis nije prenijet, uopšteno. I onda naravno da, da taj hadis se automatski vrštava u hadise koji su garib, koji su strani, neobični. Strani, znači, e, ima, imam tirmizi u svojoj džamiju, u svojoj knjizi, uh, onaj, znači, kod ima tirmizi, njegova zbirka hadisa se zove džami, džami, zato što ima sve, sva poglavlja od akidetski do vezane za muamelat, ne samo, ne samo fiska poglavlja. Za razliku od sune i na ostali, znači sune ne Budavda, sune e, Nesaja i Ibn Mađi, oni obuhvataju samo hadise vezan za fik. Ali se u praksi prevlađuje da se kaže i e, sunen e, tirmizija, u stvari to nije sunen. Razlika ova, između hadijskih zbirka sunen i, i džamija u tome. Tirmizi, znači, su spominje za hadise kad ocjenjuju hadise kaže Hasan Garib, Sahih Garib. Hajde razumimo Hasan i Sahih. Sahih vredostan, Hasan dobar. A što Garib? E to Garabet kaže, znači nema, nije preneseno u drugim rivajatima, u drugih ashaba. Nema ga u drugim rivajatima. Nema vahida, ali ako sjedeš isti taj hadis. I sam taj Garib, taj gurbetluk, ta stranost ukazuje da ima doze slabosti. Pa makar bio vredostan, ima doze slabosti u tom hadisu. Ili kad kaže samo Garib, znači slabiji kad Tirmizi kaže samo garib, znači hadis je slab. Što? Zato što je stran, neobičan, nikoga drugi nije prenio. Dok za razliku drugih hadisa, ima Tirmizi kad prenese neki hadis, nakon to kaže, ova isti hadis prenosi se od šesta shaba, pa od tog, tog, toga shaba. Pa onda dadne ocjenu tog, znači, ojača, pa kaže, val amel alehi, radi se po ovom hadisu. Često kaže za, za slabe hadise, na, da se radi po njima slab hadis ima radi alame dali radi se po njemu što zato što nema drugog hadisa u toj oblasti u tom poglavlju pa su neki učenjaci znači udali prednost se radi po hadisu slabom u kojem nema velike slabosti e, da je preče rat nego po kijasu po mišljenju a to je poznato razilaženje je to ispravno da tako radi nije sva tema za sebe dobro Kaže, kema yuqalu lam yervihi an Sufjan ila ibn Mahdi, wa lam yervihi an ibn jurayj ila ibn Mubarak navodi ovdje primjer toga kako se može biti izdvojenost da bude stran Garib Hadisi sa strane od ravija, od šehova koje prenosi. Kaže, niko ne prenosi od Sufjana Seurija osim taj taj ravija, Ibn Mehdi. Niko prenosi Ibn Đoređa osim od Ulahim Mubarek što odmah, znači, e, odmah stavlja, e, stavlja taj hadis na stepen garib stranog hadisa. Dobro, sljedeća kategorija, nama je ovdje dolazi jedna zanimljiva kategorija, to je modeles hadis. Modeles, on je, on je jako ovaj, nezgodan hadis, lis. Dobro, muselsel hadis, sljedeći po 16, sad njih ćemo završiti, nema puno. Muselcet kaže ma kane senetu vada sifetin vahidjatin fita bekatihi kema, kema sul sile uh, e, bisemijatu au kama e, au kama sul bil awaliyati ila sufya Uh, e, Muselcel hadis je kao da dođe u, to, u, u, ovaj, u hadisu, obično u, ovaj, u senedu lancu prenosilaca hadisa, neka riječ koja se konstantno ponavlja ista riječ. Silce, silce znači, silce znači lanac, neki nešto slično povezano. Pa kaže, dođe hadis, ova, jedan ravija prenosi, od ovo kaže semijatu, čuo sam od njega. Drugi ravija kaže, prenosi semijatu, semijatu, tako pet puta, svaki ravija, sve kaže semijatu, semijatu, čuo sam, od ovo čuo sam. Malo neobično, para to uši baš, što čuo možda je, možda reći hadesena, možda reći. Što ukazuje malo na, na neobičnu formu. Na me, to više liči na uglađenost neku. Znači, mu se hadis, vidjet ćemo pozdrav, eh, može biti slav, uh, može biti slavadis, slav hadis. Eh, Ili da dođe u hadisu, da početak, da početak ovaj uh, lanca uh, znači početak ovaj ravija koji se koji se spominje da bude ovaj uvijek stavlja neko neobično ime koje bode u oči recimo kaže početak kad iza bude kaže ovaj recimo Sufjan prenosi Sufjana ovog ovog prenosi Sufjana ovog Sufjana sve neki Sufjani lanac prenosi lanac Pa odmah, odmah, znači, taj hadis ukazuje znači, na neobičnost sa te strane, pa su učenjaci izvojili tu vrstu hadisa pod ovim pojmom. Muselse znači, muselse znači ovaj, lančano prenošenje jednog te istog izraza u, u, u lancu prenosilaca. A onda dalje ovdje kaže, vametul muselse lat vahije. Većina, kaže, muselse hadisa su vahije. Vahije znači jako slabe. To čin kad vidiš da ovim, ovim rasporedom ide, znači odmah, odmah ga poselame. Odmah vidiš da je to, da je to slaba. Kaže, u ekteru habatile. Većina je su batile, znači ništavni hadis, totalno kaže uh, e, e, likedi biruatija zbog zbog laži ravija jer tako nešto neobično da dođe da dođe lanac prenosilaca sve cijelo vrijeme se mijaca mijato to znači to odma vidiš da nešto ne štima jel dođe u lanac prenosilaca sve neki sufijani ima na početku prvo ime sufijan sufijan ovaj sufijan onaj I sad ti provjeriš da ti možeš otići biografije postoji taj sufijan al baš da se oni sreli baš jedan od drugo prenosi to je malo ona malo jača štela ona ukazuje na to da je to da je to izmišljeno da je to jako slabo ali su, znači, učenjaci zanimljuju da, da su ovu vrstu hadisa izdvojili posebno. Kaže, u akvaha muselselu bi kiraeti sureti saf. Hadis, kaže, naj, najjači hadis po, u ovom oblasti, kaže, ima hadis a, muselsel a, koji govori o kiraetu učenju sure saf. Kaže, u muselselu bi dimeškijin. Ili kaže, dođe muselsel hadis ovaj, da u, u lancu prenosilaca sve su ravije iz, iz Dimeška, iz Damaska. Kaže, mu Omoselsel bin Misrin, u, u lancu prenosilaca sve dođu Misrici, Egipćan. Kaže, mu Omoselsel bin Muhammedin ila ibn Shihab. E, da bude onaj, u Omoselsel lancu prenosilaca da se prenosi uh, uh, Muhammedin ila, ila ibn Shihab. E, E, znači navodi, navodi te vrste ti muselsila, znači uh, koje postoje, koje su najjači, najjači u smislu da, da se može govoriti o njihovoj privatljivosti, da, da nema jake slabosti i tako dalje. A uglavnom kaže većina, malo napominam, znači većina muselsila hadisa ovog tipa su jako slabi batili i, i, i znači možemo reći izmišljeni zato što nima izmišljenih hadisa a sličan je ovo me ovdje znači sad smo govorili mu selsel kad ima jedan izraz u lancu prenosi stalno uh, jedno ime ili jedan izraz, a onda imamo uh, slično tome, a to je ovaj mu'an'an. An. Hadis el mu'an'an. Uh, šta znači taj hadis? Kaže, ma isnaduhu fulanu nan fulan. Kaže, kada se u lancu prenosilaca dođe, prenosi ravija an od ravije. Prenosi ravija od ovog. I silo vrijeme se kaže an, an. Možda nama to malo onaj... Uh, normalno, ali u, u, u ovoj nauci hadijskoj to nije normalno. Jer u osnovi treba reći, hadijs prenosi, ha, prenosi uh, ravija taj tad, kale haddesena, on kaže, pričao nam je taj taj ravija. Osnovno da kaže tako, pa kaže taj ravija, čuo sam, bio sam prisutno kod toga, haddesena on, pa nam rekao, znači tim temp. A da kaže svaki put, od ovog, od ovog, od ovog, Znači, to odmah ukazuje na određenu devijacu, nešto. I ne bi to bio problem, e, e, nećemo sad ratu ovaj ne bi to bio problem da nemamo Buhari i Muslimu mu an, an hadisa. Eh, sad je završno. Kako će Buhari i Muslim spomenuti mu an, an hadisa, a mu an, an je vrsta slabosti. Eh, to je već doktorat, to je tema za, za detalje. I to ćemo spomenuti što poslije, pošto malo više govora ima o ovoj temi, pa dolazi tema modelis ili modeles hadis, modeles osoba koji vrši tedlis, obmana, obmana u hadisu, tedlis ima, modeles hadis u kojem ima obmana određena, prevara. Zmenit ćemo to sljedeći put. Spanak Allahom, evo gledam te šedan, da ne te sve kvrke, va etubu. Andalusam, Andalusam, Andalusam,